Os detalhes dos livros, quem sabe o Ivan Lessa contará num dos livros e autores mas eu posso adiantar que não se pode falar do menestrel da canção de protesto, tampouco do chefão, sem se fazer referência à característica, comum aos dois, de unir pop e política, e usar suas canções para darem o seu engajado e às vezes mesmo militante recado. Mas como é possível chegar a Roma, ou neste caso, ao engajamento político, por vários caminhos, cada qual tomou uma vereda diferente. E hoje e no próximo programa nós estaremos conversando com um crítico de música que tem um interesse especial nas ideias políticas tanto de Dylan quanto de Springsteen. O crítico é Pat Stack e hoje o assunto é Bob Dylan. Pat começou falando das origens do menestrel, cujos pais eram judeus de classe média, e dizendo que a frustração e o desprezo de Dylan pelos valores burgueses, segundo os quais foi criado, manifestou-se em sua música mas o processo foi longo e cheio de facetas. Pat Stack. First of all, if you look at the early, the, the early Dylan, we're talking about Dylan, yes? The early Dylan, you find here is someone deeply affected by the politics of the time in which he lives. Em primeiro lugar, diz Pat Stack, se você olha a primeira fase de Dylan, você encontra alguém profundamente influenciado pelo clima político da sua época. Dylan é um músico folk que se envolveu na campanha dos direitos civis dos negros, algo que outros músicos folk também fizeram. Mas ao passo que a maioria dizia que o racismo era horrível, a guerra do Vietnã era horrível, etc., etc., Dylan, na opinião de Pat Stack, teve uma, digamos, sacação surpreendente para alguém de sua idade. Ele se deu conta que dizer que o mundo era horrível não bastava. Era necessário explicar que havia algo mais profundo. When it came to the racism, there was a man, a civil rights leader, Medgar Evers, who was murdered by white racists. Now, everybody, every folk singer of the time went out and sang uh, Medgar Evers Was a Wonderful Man song. Com relação ao racismo, lembra Pat Stack, quando um ativista negro foi assassinado, muitos cantores folk escreveram músicas dizendo que o ativista era uma pessoa maravilhosa e seu assassinato foi um ato horrível. Dylan escreveu uma canção diferente, dizendo que a sociedade gera o racismo e o racismo tem duas vítimas, o negro e o branco pobre, que, por não ter outra alternativa, volta-se contra o negro em busca de um bode expiatório. Na canção, Dylan expõe a hipocrisia dos políticos e diz que o racismo impede o branco de ver que o verdadeiro inimigo é o branco rico. A música se chama apropriadamente apenas um peão no jogo deles. Only a pawn in their game. A bullet from the back of a bush took Medgar Evers' blood. A finger fired the trigger to his name. A handle hit out in the dark. A hand set the spark. Two eyes took the aim behind a man's brain. But he can't be blamed. He's only a pawn in their game. You South politician preaches to the poor white man. You got more than the blacks, don't complain. You're better than them, you've been born with white skin, they explain. And the Negro's name is used, it is plain, for the politician's gain as he rises to fame, and the poor white remains on the caboose of the train. But it ain't him to blame, he's only a pawn in their game. Only a pawn in their game. Mas Dylan deparou-se com um problema, na opinião de Pat Stack. If you look at the period in which we're talking about in America, there was lots of protest, lots of Se você então, olha o período que estamos considerando, ou seja, meados da década de 60, havia muita agitação, jovens protestando, mas não havia uma ameaça de fato à estabilidade da sociedade norte-americana, tampouco havia uma solução óbvia. Dylan rejeitava a solução liberal e, na ausência de uma alternativa, tornou-se um cínico. Dylan voltou-se para a religião, mas tampouco foi a solução, tanto que seu LP mais recente, Infidels, é uma ruptura com o cristianismo que ele havia expressado em Saved, por exemplo. Por outro lado, em termos musicais, Dylan fez algo revolucionário na opinião de Pat Stack. Em primeiro lugar, ele pegou uma guitarra elétrica, estarrecendo o establishment folk. Ele começou a usar imagens em suas músicas, o que também ultrajou os cantores folk tradicionais que preferiam letras diretas, sem rodeios. Pat cita Desolation Row, a fila do desespero, dizendo que Dylan podia não ter a resposta, mas capturava o desencanto com perfeição. They're selling postcards of the hanging. They're painting the passports brown. The beauty parlor is filled with sailors. The circus is in town. Here comes the blind commissioner. They've got him in a trance. One hand tied to the tightrope walker. The other is in his pants. And the riot squad, they're restless. They need somewhere to go. As Lady and I look out tonight from Desolation Row. Desolation Row. Por outro lado, ao pegar uma guitarra, Dylan atingiu uma audiência bem mais ampla. E aos músicos pop, ele mostrou que uma canção não precisa ter apenas três minutos de duração e falar sobre banalidades. Era possível fazer uma canção de 10 minutos falando sobre coisas sérias e entreter o público. Em termos de músicas sentimentais, enquanto vários cantores e grupos diziam Eu quero segurar a sua mão, I wanna hold your hand e She loves you, yeah, yeah, yeah, Dylan criou personagens que sofriam, que se machucavam ao amar e que mostravam que o relacionamento entre duas pessoas é um processo doloroso. E finalizando nosso bate-papo sobre Bob Dylan, Pat Stack disse que Dylan foi um pioneiro, pois, sem ele, os Beatles não teriam feito Sgt. Pepper's, por exemplo, Bruce Springsteen não teria estourado na cena pop etc. É óbvio que se Dylan não tivesse rompido a barreira entre folk e pop, outra pessoa teria feito isto, mas o fato é que foi ele. Sem ele, haveria músicos folk cantando para pequenas audiências sobre coisas sérias e músicos pop cantando para as massas sem dizer coisa alguma. E falando em quebra de barreiras, eu deixo vocês com uma música que fala sobre este assunto: Bob Dylan e o clássico Times They Are Changing.